islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz abdulloh ibn zubayr roziyallohu anhuni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو موسى عشري رضي الله عنه يوزش نباش ليد بسم الله الرحمن الرحيم حمد سنة عدن كيجن دا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مراجعة قلقان نرسدر شند عمر بن العصيدة Biz bay'at bermaganmiz. Bizga Amirul Mu'min bo'lmaydi. Amirul Mu'minin deb tan olmaganligimiz uchun mana janjal bo'lyapti. O'chirasan Amirul Mu'minin. deb. Abu Musa Ash'ari va atrofdagi ba'zilar balki Amirul Mu'minin haqiqiy shu Ali ibn Abi Talib radhiyallohu Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu o'chir Amirul Mu'minin deb o'zlari aytadi. O'chiriladi Amirul Mu'minin kalimasi. O'chirilgandan keyin yana yoziladi. Amirul mu'mininni o'rniga endi Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni o'zi. Mana bu narsa Ali ibn Abi Talib rozi bo'lgan narsa va bu kishi bilan birga bo'lgan kishilar ham rozi bo'lgan. Va Muawiya ibn Abi Sufyan va u kishi bilan birga bo'lgan kishilar rozi bo'lgan narsadir. Bular har ikki taraf Alloh subhanahu va taoloni kalomi nimani buyursa, shunga rozi bo'lishlikka kelishadi. Qur'oni Karimdan boshqa narsa, hech qaysi narsa o'rtamizni jamlamaydi. Allohning kalomi Qur'oni Karim o'rtamizdadir. Fotihasidan boshlab xotimasigacha. Qur'on bizni nimada tiriltirsa, biz tirilamiz. Nimada o'ldirsa, biz o'lamiz. Ya'ni Qur'on nimani buyursa, o'shanga itoat qilamiz. Qur'on nimani buyurmasa, o'shandan bosh tortamiz. Har ikki tarafdan qo'yilgan hakam Abu Musa Abdullah ibn Qays va Amr ibn al-As Qur'oni Karimdan nimani topishgan bo'lsa, o'shanga amal qilinadi. Qur'oni Karimdan topish olmaydigan bo'lsa, sunnat, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tafriqa qilmaydigan adolatli sunnati hukm qilinadi. Undan keyin har ikki qozidan ahd olinadi va bu ikki tarafdan hakam bo'lgan kishini o'zilari, bola chaqalari hammasi omonda bo'lishligiga ahd olinadi. Balki ummatni hammasi bu ikkala shaxsga ansonlik qilishlikka ahd olinadi. Va undan tashqari bu ikkovlari chiqargan hukmga ummatni hammasi rozi bo'lib bu hukmni qo'llashlik kerak. Shunga ham bitim qilinadi. Va yana har ikki hakam Amr ibn al-As va Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu va yana har ikki taraf bo'lgan hakamlar urush bo'lmasligiga, ummat firqalanmasligiga hukm qilishadi. Hattoki bularni hukmi ijro qilinsin. Demak, janglar to'xtaydi. So'ngra yana ittifoq qilishdiki, qadovat ishi, ya'ni har ikki Shom ahli bilan Iroq ahlini o'rtasidagi qadovat qilishlik kechiktirilishligi. Bu narsa safar oyida bo'lyapti. E'tibor qiling, safar oyida bo'layotgan ish. Endi hukm kechiktirilishligi kerak. To Ramazonga qadar kechiktirildi. Ramazonga ko'chirilishining sababi har ikki taraf askarlari uy uylarga joy-joylarga bori hamma yo'q iziga tushgandan keyin qadovat qilishligi Ramazonga ko'chirildi. Endi bu ikki taraf hakam, qoziylar Ramazondan keyin boshqa muddatga ko'chirishlikni xohlasalar, ko'chirishliklari mumkin. Va qadovat qilinadigan makon esa Shom ahli ham Kufa ahli ham, ya'ni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu tarafidan ham rozi bo'lingan joy bo'lishligi kerak. Har ikki taraf bu bitimga rozi bo'lishdi, Ramazonga ko'chirildi, uchrashadigan joy Davmat Jandal bo'lib qoldi. Bu bitim 37-hijriyda Safar oyini 17-kunida imzolangan. Siffin yakunlandi, ikki taraf askarlar ortlariga qaytdi. Insonlar qalblari mutmain bo'lgan, urush yakunlandi. Shom ahli bo'lsa juda tinchlik bilan askarlar o'rtasida ixtiloflashmagan holatda o'z joylariga Shomga, vatanlariga qaytdi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu askari esa fitna alangalangan holatda qaytadi. Subhanalloh. Bir guruh kishilar keladida, aslida bular hukm qilishlikni rad qilgan insonlardir. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu keladida, nimaga hukm qilasiz siz? Ali ibn Abi Talib aytadiki, men mutlaq rozi emas edim. Mana bular deb haligi hukm qilishligini talab qilgan kishilarni ko'rsatib, bular menga majbur qildi. Mana bular aytinglar. Haligi kishilar aytdiki, bu hukm botilligini bilgan bo'lsangiz, nima uchun hukm qilishlikka turasiz, rozi bo'lasiz? Haqda bo'lganingizdan keyin mahkam turmaysizmi? Qilgan hukmingiz botil bo'ldi. Hukm faqat Alloh uchun qilinadi. Insonlar uchun qilinmaydi. degan gap bilan bu guruhga la hukma illa lillah kalimasi shior qilindi. La hukma illa lillah faqat Alloh uchun hukm qilinadi. Allohni hukmi hukm qilinadi degan kalima bu guruh ustiga shi'ar qilindi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu na askarining ichida bu kalima keskin ravishda tarqaldi. Undan keyin shu kalima asosida Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni qo'shinidan 12000 askar ajrab chiqadi. La hukma illa lillah degan kalima asosida. Mana bu 12000 chiqishligi Xavorij toifasini boshlanishi edi. La ilaha illalloh. Birinchilardan bo'lib Shabis ibn Rubi'i chiqqan bularni boshchilardan bo'lib. Esingizda bo'lsa Shabis ibn Rubi'i elchi edi. Ikki marotaba ishni chappa qilgan inson endi 3-marotaba ham mana bu yerda Xavorij deb la hukma illa lillah kalimasiga asoslangan shior ostida chiqqan toifani boshchilardan bo'lib turibdi. Bu 12000 kishi jamlanishadi. La hukma illa lillah shior ostida guruh e'lon qilishadi. Bu guruh tarixda Xavorij deb nomlangan. Bu guruhni boshchisi, ya'ni o'zlariga amir qilib Abdullah ibn al-Kawwa al-Yashkuri deb degan kishini amir qilishadi. Qo'mondan qilib elsa haligi elchi 3 ta yerda ishni buzgan Shibis ibn Rubi'ini qo'mondan qilishadi. Subhanalloh. Undan keyin o'zlariga ba'zi bir bitimlar qo'yishib oladida birinchisi al-amru shura, ya'ni shura nima buyursa shunga itoat qilamiz. Shura buyrug'i bilan yuramiz. Shura ya'ni maslahat. Maslahatda qanday nima bitim qilingan bo'lsa o'shanga itoat qilamiz. Wal bay'atu lillah, bay'at bo'lsa Allohga. Wal amru bil ma'ruf va nahyi 'anil munkar. shu narsalarga asoslanib ish tutamiz. Shubhasiz Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bu narsaga be'e'tibor qarolmaydi. Darhol Abdulloh ibn Abbosni jo'natadi. Abdulloh ibn Abbos hibru hazihi al-umma. Bu ummatni eng olim. Abdulloh ibn Abbos boradida qanday qilib ikki tarafdan qo'yilgan hakamga, qoziga rozi bo'lmaysizlar? Qanday qilib buni Alloh subhanahu va taolo buyurmagan deysizlar? Alloh subhanahu va taolo ikki er bilan xotin o'rtasida ajrim chiqarishlik o'rinda fa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. Er xotin o'rtasida biror bir mushkulotdan xavotirlansanglar, bu tarafdan ham bitta hakam, bu tarafdan ham bitta hakam jo'natinglar. Yurida islahan yuwaffiqillah baynahum. Agar islohni xohlaydigan bo'lsa, ikkosi Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qiladi. Qanday er xotinning o'rtasida Alloh taolo buyurgan bo'lsa, ummatning o'rtasida buyurmaydimi? Abdulloh ibn Abbosni javobi mashalloh. Shunda xavorijlar aytdiki, bu ikkita odamning o'rtasidagi masala. Alloh subhanahu va taoloning dinidagi masala emas. Shuning uchun bu qiyos qabul qilinmaydi dedi. Alloh subhanahu va taoloning dinida bo'lgan xilofat ishlari ayol kishilar bilan er kishining o'rtasidagi masalaga hech ham to'g'ri kelmaydi dedi. Xavorijlar aytdi. Shunda Abdulloh ibn Abbos aytdiki, bu masala to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, Alloh haqqi javob beringlar. Misol uchun bir ihrom o'ragan kishi, ya'ni hajda yoki umrada. Ihromda bo'lgan holatda biror bir ov qilgan bo'lsa, fidya Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsami? Ya'ni Allohning dinidanmi? Ha, bali. Alloh subhanahu va taolo ihromda turgan holatda biror bir narsani qasr qilib qo'ygan bo'lsa, o'shani hukm qilishlik uchun ikkita odamni hakam qilishlikni buyurdi. Bu Allohning dinidan. Shunda xavorijlar aytdiki, bu ham dalilga o'tmaydi. Chunki bu ov masalasi yoki bo'lmasam er xotin o'rtasidagi masalasi insonlarning qonini to'kilgan masalaga hech ham tushmaydi. Bu qiyos ham to'g'ri kelmaydi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bilan Muaviyat ibn Abi Sufyonning o'rtasida janglar bo'lib qonlar to'kildi. Qanday siz kelib olib ov bilan er xotin masalasidagi dalillarni bizga olib kelib turib bizni fikrimizdan qaytarmoqchisiz. Biz qaytmaymiz deydi. Abdullah ibn Abbos bularni qoniqtirmagandan keyin Ali ibn Abi Talib o'zi chiqadi. Bular bilan bahslashgan. Bular endi mukammal 12000 askar haymalar tikkan, o'rnatgan haymalarni biriga kiradi. Bu haymalarni birida Yazid ibn Muqays degan odam o'tiradi, lekin qavmni ichida ancha fikri o'tadigan kishi bo'ladi Yazid. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu o'sha haymada ikki rakat namoz o'qib, haligim bilan ozgina bahs qilib, Ali ibn Abi Talibni fikrini ma'qullaydi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib ko'radida bu kishi ancha qavmga gapi o'tishligini bilgandan keyin men seni Asbahan bilan Toyga vali qildim deb vali qiladi. Undan keyin qavmning oldiga chiqadi. Abdullah ibn Abbas hali ham ular bilan bahslashib o'tiribdi. Ali ibn Abi Talib aytadiki, sizlarni kattalar kim? Ular Abdullah ibn Kawwa al-Yashkuriyni ko'rsatadi. Abdulloh ibn Kawwa al yashkuriga Ali ibn Abi Talib aytadiki, sizlarni chiqishinglar nima sababdan? U kishi aytadiki, sizni hukm qilganligingizga qarshi bo'lib chiqdik. Nima uchun qarshi bo'lib chiqdingiz? Siz Qur'on buyurgandek Allohning hukmi bilan hukm qilmadingiz. Chunki bu botil hukm bo'ldida Allohning hukmi bu yerda joriy bo'lmadi. Shuning uchun chiqdik. Ali ibn Abi Talib aytadiki, men ikki tarafga hakam saylagan vaqtida shart qildik biz. Har ikki taraf Qur'on nimani buyursa, o'shanga o'shani qiladi, nimadan qaytarsa, o'shandan qaytadi. Bu shart qilingan narsa bo'ldi. Biz shart qildik ikkov hakamdan. Agar Qur'on buyrug'iga xilof ish qiladigan bo'lsa, unda ittifoq buziladi. Ali ibn Abi Talib Aliga Abdulloh ibn Yashkuriyga shunday deydi. Shunda bo'lmasam nima uchun odamlarni qoni uchun ikkita odamni hakam qildinglar. Bu yerdan odamning qoni masalasi ketyapti. Ikkita odam chiqib olib, qanday qilib hukm chiqara oladi? Shunda Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadiki, biz odamlarni hokim qilganimiz yo'q qon masalasiga. Amrni ham, Abu Musa Ash'arini ham hokim qilganimiz yo'q, balki biz Qur'onni hokim qildik. Ikki muqovana orasidagi Qur'on o'rtamizda mavjud, lekin bu Qur'on gapirib aytib bermaydi. lobudda ikki tarafdan odam kerakda, bu Qur'on hukmini bizga hukm qilib chiqarib bergani. Shuning uchun qo'ydik. Ikkosi hakam emas, balki Qur'on hokimi o'sha Qur'ondagi hukmni bizga yoritib berishlik uchun qo'yildi dedi. Ha bo'lmasam nima uchun kechiktirdinglar? pasda hukm qilib qo'ymaysizlarmi? Ramazonga kechiktirma kerak bor dedi. Shunda Ali ibn Abi Talib aytadiki, radhiyallohu anhu, kohinni olimdan ajratishlik uchun shoyat Alloh subhanahu va taolo bu ummatni o'rtasini isloh qilishlik uchun biz vaqtni kechiktirdik dedi. Shun bilan tomonlar qoniqarli javob oldi. Hammasi fikrdan qaytdida yana askarga kelib qo'shildi. Subhanalloh, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni qilgan bahsi Allohni madadi bilan, Allohning fazli bilan 12 ming qo'shindek katta qo'shinni yana o'z fikriga qaytarishlikka sabab bo'ldi. Ali ibn Abi Talib udxulu misrakum ya'ni Kufaga qaytinglar. Alloh taolo sizlarni rahim qilsin deb Kufaga qaytardi. Kufada Usmon roziyallohu anhu ning ishtirok etgan fitnachilar bor edi. Bular hali ham bir nimani ko'zlagan holatda harakat qilib turar edi. Belgilangan vaqtda bo'lib o'tadigan hukm chiqarishlik masalasiga har ikki taraf Muaviya ibn Abi Sufyan, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhumolar tarafidan imkon qadar kattaroq odamlar, e'tiborliroq odamlar jo'natishlik masalasi oldinga surilardi. Bu hukmda fitnadan chetlangan kishilardan Abdulloh ibn Umar ishtirok etgan. Va Abdulloh ibn Zubayr ham bor edi. Ammo Sa'd ibn Abi Waqqas tarixda ishtirok etgan degan rivoyat sahih bo'lmagan rivoyat Sa'd ibn Abi Waqqas mutlaq hukmga ham ishtirok etmagan. Qachoniki 37-hijriy sana Ramazon oyi kelganida Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu 400 kishi Abdullah ibn Abbos boshchiligida yuboradi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu lekin bular boshchisi imom bo'lib namoz o'qib beradigan kishi Abdullah ibn Abbos. Bular Davmat Jandal belgilangan vaqtga yerga boradi. Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu ham 400 kishini yuboradi. Amr ibn al-As bilan. Bu 400 kishiga Muaviyat ibn Abi Sufyan imom qilib Shurahbil ibn Samt degan kishini yuboradi. Bu majlisga Abdullah ibn Zubayr, Abdurrahman ibn Abi Bakr, Abdullah ibn Umar va Mughira ibn Shu'ba, Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham va boshqalar yig'ilgan. Majlis boshlanadi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu turadi. Alloh subhanahu va taolaga hamd sano aytgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu ummatni isloh qilishligiga duo qiladi Alloh taologa va o'tgan ishlar qanday alamli bo'lganligi va o'tgan jarayonda ro'y bergan voqea hodisalar to'g'risida bir qadar eslatib o'tgandan keyin Amr ibn al-As radiki jazakalloh xayr. Agar siz ham turib xutba qilib, men ham turib xutba qiladigan bo'lsam, ish shunday davom etadigan bo'lsa, bu gapni oxiri bo'lmay qoladi. va nima maqsadda kelganligimiz ham unutilib ketadi va gapni avvali esdan chiqadi. Shuning uchun bir kotibni yollaylikdan u kotib nimaga kelishadigan bo'lsak, o'zini yozsin. Agar biror narsada ixtiloflashib qolsak, kelishmasak, darhol kitobga qaytamiz. Va bu kotib biror bir tamiz yoz desa, yozmaydi balki ikkinchi tarafdan ham so'raydi, yozaymi deb. Shunga kelishadigan kotibni olib kelishadi. Kotib kelgandan keyin Amr ibn al-As kotibga yoz deydi. Rahim. Mana bu narsa Abu Musa Abdullah ibn Qays va Amr ibn al-As rozi bo'lib bitgan narsadir. Har ikki tarafdan kelishilib yozilayotgan narsadir. Yozing. Abu Musa radhiyallohu anhu ham rozi yozdi. Amr ibn al-As Alloh subhanahu va taologa shahodat keltirib ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu ba'zi bir kalimalarni aytadi. Yoz deydi. Abu Musa Ash'ari ham yoz deydi, yozadi. Undan keyin Amr ibn al-As guvohlik beramanki, Abu Bakr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin Allohni kitobi bilan hukm qildi va hayotini shu Allohni kitobi bilan hukm qilishlik bilan o'tkazdi. Yoz. Abu Musa Ash'ari ham yoz dedi. Chunki Abu Bakr radhiyallohu anhu ittifoqan shunday chiroyli hayot kechirgan. Undan keyin Amr ibn al-As yana gapida davom etib, Umar ibn al-Xattob ham shunday hayot o'tkazdi. Ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu qanday hayot o'tkazgan bo'lsa, Umar ham shunday hayot o'tkazdi. Abu Musa yozing dedi, yozdi. Ya'ni har ikki tarafdan rozilik bo'lyapti, yozilishyapti. Undan keyin Amr ibn al-As yana gapni davom ettiradi. Umar ibn al-Xattob qatl qilingandan keyin Shura ahli kelishgan holatda musulmonlar rozi bo'lgan holatda Usmon ibn Affonga xilofat ko'chirildi. Usmon ibn Affon bunga rozi bo'lib iymon keltirdi, ya'ni mu'min bo'ldi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu biz bu Usmon mu'minmi, mu'min emasmi, bunga iymon keltirganmi, keltirmaganmi, shularni hal qilishligi o'tirma, hal qilishligi uchun o'tirganimiz yo'q dedi. Shunda Amr aytdiki, mu'minmi, kofirmi? Usmon ibn Affon radhiyallohu Abu Musa mu'min uktub yoz, yoz. Undan keyin Amr ibn al-As yana gapni davom ettiradi Usmon zolim holatda qatl qilindimi yoki mazlum holatda qatl qilindimi? Abu Musa Ash'ari mazlum holatda qatl qilindi. Yoz, yoz. Undan keyin yana Amr ibn al-As radhiyallohu anhu gapni davom ettirib, qatl qilingan bo'lsa, mazlum holatda u qatl qilingan mazlumni ahllarida haq bo'ladiki, qotillikni o'chini olishlikka. To'g'rimi? Yo noto'g'rimi? Ha, mazlum holatda o'ldirilgan shaxsni yaqinlari tarafidan haq bo'ladiki, qasosini olishlikka. Yoz. Shunda Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu darhol aytadida, "Ya Amr, bu ishlar ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallamda bo'lib o'tdi. Nima bo'lsa, qanday fitna bo'lsa, sodir bo'ldi. Men seni maqsadingni ko'ryapmanki, xilofatni Muaviyaga topshiraylik degan maqsadda gapni boshlayapsan. Shuning uchun har ikki taraf ham Shom ahli bo'lsa, Ali ibn Abi Talibni mutlaq xalifa qilishlikni xohlamaydi. Iroq ahli ham Muaviyani xalifa bo'lishligini xohlamaydi. Shuning uchun kelishaylikda Muaviyani ham Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuma ularini ham xalifa qilmaymizmi? Abdulloh ibn Umarni xalifa qilamiz, ummat shu bilan isloh bo'ladi. Ya'ni gapni cho'zib u yoqdan bu yoqqa olmaylikda, har ikkalasini ham xalifa qilmaymiz, balki Abdulloh ibn Umarni xalifa qilamiz. Shunda Amr ibn al-As aytadiki, Abdulloh bunga rozi bo'ladimi deydi. Abu Musa aytadiki, agar majburlatsa rozi bo'ladi deydi. Amr ibn Asad aytadiki, Sa'd ibn Abi Waqqosni qilsak-chi qanday bo'lar ekan deydi. Shunda Amr ibn Asad aytadiki, men Sa'd ibn Abi Waqqosga lozim bo'lmayman dedi. Shunda Amr ibn Asad aytadiki, bo'lmasam Abdullah ibn Amr, ya'ni o'g'li o'zini, Amrni o'g'li. Bunga nima deysan? Abdullah ibn Amr o'g'lim hech qanday Abdullah ibn Umardan ilm jihatdan boshqa jihatdan kam yeri yo'q. Abu Musa bunga ham rozi emasman. Amr ibn al As qaysi bir ismni ko'ndaring qilsa, Amr Abu Musa rad beradi. Shunda Amr ibn As aytadiki, men qaysi ismni aytsam sen rad qilyapsan, bo'lmasam men Abdulloh ibn Umarga rozi emasman men ham deydi. Shunda Abu Musa aytadiki, bo'lmasam har ikki tarafni, ya'ni xalifalarni, Muaviyani ham, Aliyni ham qo'ymaymizda Abdulloh ibn Umarni ham shura kimi saylasa, o'sha odam xalifa bo'ladi. Shunday qilib har ikki hakam Muaviyani ham Alini ham radhiyallohu anhumoni olib tashlashlikka kelishadida ish shura ahliga qolishlikka bitim qilishadi. Shura ahli sahobalar, tabi'inlar va musulmonlar. Xohlasa yana qaytarib Aliyni qo'yishadi, xohlasa Muaviyani qo'yishadi. Endi ish shuroga qoladi. Shu bilan majlisni yakunlashadi. Subhanalloh. Demak, birorta xalifa saylangani yo'q. Shu bilan bitim imzolanadi, ish shuroga topshiriladi. Ikki taraf o'z diyorlariga qaytadi. Amr ibn As Muawiyaga, demak, ish shuroga qoldi dedi. Abu Musa ham qaytib Ali ibn Abi Talibga bu xabarni aytgandan keyin Ali ibn Abi Talib buni rad qiladi. Xalifani olib tashlab, ummatni xalifasiz qoldirib, ummatni muzokaraga tashlab qo'yibsizlar-ku. Bu Allohning kitobida yo'q. Dedi insonlarga xutba qiladi. Xutbasini xulosasi men sizlarga to'g'ri fikrni aytdim, Mutlaq men bu tahkimga, ya'ni hukmga rozi emas edim. Lekin sizlar qattiq turib oldinglar, hukm. Endi hukmning natijasi shu bo'ldi, ummat xalifasiz qoldi. Men bunga rozi emasman deydida, avvalgi fikriga qaytadi, yana Shomga hujum qilishlikka tayyorgarlik ko'radi. Shu payt xavorijlar keladi. Qanday qilib endi hukmdan bosh tortyapsan? O'zingiz Ali ibn Abi Talibga xitobini aytishadiki, nima qanday qilib endi hukmga rozi bo'lib, endi hukmdan bosh tortyapsiz. Shunda Ali ibn Abi Talib aytadiki, sizlar rozi bo'lgansizlar. Sizlar rozi bo'l, men ham rozi bo'ldim, sizlar rozi bo'ldinglar. Shunda xavorijlarki, biz Allohga osiy bo'ldik va kofir bo'ldik. Biz endi yangitdan iymon keltiramiz. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Yangitdan iymon keltiramiz, Allohga istig'for aytamiz. Siz ham yangitdan iymon keltiring, sizga ergashamiz dedi. Shunda Ali ibn Abi Talib aytadiki, Vallohi men kufr keltirganim yo'q, balki kufrdan qochganman. Men o'zimni kofir bo'ldim deb hisoblamayman. Shunda xabarlar aytadiki, siz kofir bo'lsiz deydi. La havla va la quvvata illa billah. Jur'at Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xulafa roshidin, mahdiyin deb nomlangan kishiga kofirlik sifatini beryapti. Bu haqiqatan ham chegaradan chiqishlik. Shunday qilib bular yana yuz o'girib chiqishdi. Bu safar 16 ming kishi ajrab chiqdi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ularga yana Abdulloh ibn Abbos Abdulloh ibn Abbos ularni huzuriga borganda dahshatga yo'l qadi. Bular shunday ibodatgo'y insonlar bo'ladiki, Abdulloh ibn Abbos ularni sifatida peshonalari sajdani ko'pligidan qorayib ketgan. Qo'llari esa tuyani tizzasidek yorilib ketgan ko'p sajdada turib ko'p sajdaga yiqilaverganligidan. Lekin Abdulloh ibn Abbos bular bilan muzokara qilib bahs tortishadi, tortishadi, hech foydasi bo'lmaydi. Ali ibn Abi Talibga qaytib kelgandan keyin bularni nima qilamiz deganda Ali radhiyallohu anhu tek qo'ylash hech narsa qilmaydilar. Agar hujjat talab qilsa, hujjat aytamiz. Agar yerda fasod qiladigan bo'lsa, fasodini tiyib qo'yamiz. Tek qo'yinglar bular. Shunda ba'zilar aytdiki, Muaviya bilan jang qilib, bularni tark qilasin, bular bilan urushmaysinmi dedi. Shunda Ali ibn Abi Talib aytdiki, haqni bilib turib ergashmagan kishi bilan xatoni haq deb bilib turgan kishini farqi bor. Ya'ni bular o'zlarini haq deb turishibdi. Biz yo'limiz shu deb turib shu yo'lni tutishdi. Ammo Muaviya o'zini nohaqligini bilib turib o'sha ishni tutganligi uchun Muaviyaga jang qilaman. Xavorijlar undan keyin o'zlariga shior qilib la hukma illa lillah, la hukma illa lillah degan shior bilan ko'chalarda, joylarda namoyish qilib yurardi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytdiki, kalimatu haqqin yuradu bihi al-batil. Haq kalima lekin botilni iroda qilinayotgan kalimadir dedi. So'ngra u xavorijlar Ali kofir bo'ldi. Bunday e'lon bilan chiqishdi. Undan keyin hamma Ali ibn Abi Talibni kofir demagan odamlarni ham kofir deydi subhanalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zul Huvaysira voqiasida buni avlodlaridan shunday kishilar chiqadiki, namozi bilan kofir qiladi. Insonlarning namozi o'qib turgan bo'lsa kofir deydi. Ro'zasi bilan kofir deydi. O'qigan Qur'onlari halqumlaridan pastga o'tmaydi. Ana bu kishilar xavorijlar edi. So'ngra bu xavorijlar borib-borib Madain, ya'ni Kisroni avvalgi poytaxtiga borishadi. Bu yerda Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu qo'ygan valilardan biri Abdullah ibn Habbab ibn al-Arad radhiyallohu anhu bo'lgan. Yo'lda ketishayotib musulmonlardan birini qitishadi. So'rashadi: "Kimsan? Falonchi. Tahkim to'g'risida, majlis to'g'risida nima deysan?" Ha, insonlar bunga rozi bo'lgan. Alini nima deysan? Kofir deysanmi, musulmon deysanmi? Amirul mu'minin deyman. O'ldirishadi uni. Undan keyin Ali ga bay'at berilmaydi. Muaviya bo'lsa Allohning dushmani deyshat. Albatta bir mu'minlarga Amirul Mu'minin saylashimiz kerak musulmonlardan deb o'zlarini ichidan Abdullah ibn Wahb ar-Rosidi degan kishini o'zlariga amir qilib saylashib oladi. Yo'lida davom etishadi. Nasroniy bo'lgan bir kishini uchratishatda unga omonlik berishadi. Ha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam omonlik bergan. Subhanalloh bular mu'minni o'ldirib nasroniy bo'lgan kofirni tek qo'yishadi. Tarozi o'zgargandan keyin shunday har xil narsalar kutsa bo'ladi insonlarda. Undan keyin Abdullah ibn Habbab ibn al-Arattoldiga borishadi. Bu kishi Qur'onni bo'yniga osib olgan holatda o'qir edi. Ayoli borada oldida. Shunda so'rashadi, Ali haqida nima deysan? Men Amirul Mu'minin deyman. Sen bo'lmasam bo'yingda turgan Qur'onga zid kelyapsan. Qur'on Alini kofir deydi. Chunki Ali Qur'on bilan hukm qilmadi. Subhanalloh bu xavorijlarda ishi bir ajablanarlik. Yo'lda ketishayotganda bir nasroniyni to'ng'izi uchrab qoladi. Ichlaridan bittasi qatl qiladi shunda, "Ey, qanday qilib qatl qilding? Zimmiy bo'lgan, omonlik berilgan kishini to'ng'izi." Deydida darhol uni pulini to'lashadi. Subhanalloh. Undan keyin Habbob ibn al-Arad'ni o'g'li Abdulloh bilan yana muzokara qilishadi. Ali haqida nima deysan? Abu Bakr haqida, Usmon haqida, Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhum jami'an bular haqida nima desan? Hammasi haqida yaxshi gap aytaman. Dengizni bo'yiga olib chiqishadi. Ali haqida nima deysan? Men Amirul Mu'minin yaxshi deyman. Bir quloqini ketishadi. Tahkim majlis haqida nima deysan? Ali ibn Abi Talib sizlardan ko'ra Qur'onni yaxshi bilgan kishi deyman. Ikkinchi quloqini ham kesishadi. Subhanalloh, jussasini ozgina ozgina kesib-kesib oxiri qatl qilishadi la ilaha illalloh shahid qilishadi mana bu xavorijlar ishi undan keyin ayolini oldiga kelishadi ayoli homilador ali haqida nima deysan ayoli ham ali roziyallohu da haqida chiroyli so'z aytaman deganida uni qatl qilib qornidagi bolasini ham qatl qilishadi Keyin bir nasroniyni oldiga kirishadi. Nasroniyning bog'i bo'ladi, xurmo bog'i. Shunda xurmo so'rashganda nasroniy olinglar, yeyinglar. Qurqanidan sizlarga hammasi deganda, yo'q, biz pulga sotib olamiz dedi. Ajib. Faqat pulga sotib olamiz, biz gunoh ish qilmaymiz dedi. Shunda nasroniy aytadiki, Abdulloh ibn Habbab eng yaxshi odamni qatl qilib, mendan xurmoni pulga sotib olasizlarmi? Ajib, sizlarda ishinglar dedi. Qachonki Ali ibn Abi Talibga bu xabar yetib kelganida, o'zini valisi Abdulloh ibn Habbab ibn Arad va boshqa musulmonlarni qatl qilgan va bularni qilgan ishlari haqida xabar yetib kelganida aytadiki, endi bularni qatl qilsak bo'laveradi. Ya'ni qoni halol bo'ldi deydi. Ali ibn Abi Talib askarlarini olib, ular taraf yo'l oladi. Nahravon degan joyda qishadi. So'raydi, Abdulloh ibn al-Habbabni kim o'ldirgan bo'lsa bizga taslim qilinglar. Muzokaralar ish bermagandan keyin Ali ibn Abi Talib hujum qilishligini, ularni qatl qilishligini buyuradi. Abu Ayyub al-Ansoriy ham bular bilan muzokara qilishlikka harakat qiladi. Ish bermagandan keyin Abu Ayyub al-Ansoriy bir bayroqni o'rnatadi. kim mashi jamoatdan, ya'ni xavorijlar to'plamidan chiqib bu bayroq ostiga kelsa, u omonlikdadir. Kim Madain Ketisfon tarafga qochsa, u ham omon. Xullas kalom shunday degandan keyin ko'pchilik kishilar bayroq ostiga kelib xavorijlardan ajrab chiqadi. Xavorijlar amiri bilan birga qolgan kishilar 2,5 ming kishi atrofida odam qoladi xolos. Subhanalloh. Bu Nahrawan jangida xavorijlar qirilib 2,5 ming odamdan hammasi qirilib ketadi. Birortasi qolmaydi. Illo 8 ta, ya'ni 2600-2700 ta odamdan 8 dona odam qochib qutulishlikka muvaffaq bo'ladi. Ali radhiyallohu anhu askarlardan esa 9 kishigina qatl qilinadi. Nahrawandan qochib qutilgan xavorijlarning bir to'dasi aytib o'tdik 8 ta yoki 9 tasi qochgan edi. Nahila degan yerga keldi. Nahila degan yerda Mustavrid degan odam boshchiligida yana bu yerda xavorijlar o'zini fikriga da'vat qilishdi. Bu yerda ham xavorijlar bir to'plami yig'ildi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ga qarshi jang qilishlikka da'vat qilishdi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihod ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti rijonlar siyrati jihodi ham vafoti unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar ham unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar ham bu islom tarixi sahobalar hayoti rijallar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti. rijallar sirati, jihodi ham vafoti. Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib, olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayatını kurgenler qonlar to'kib bu islom tarihi sahobalar ertalabki iştirişlerimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti Rijonlar siyrati, jihodi ham vafoti